Уроки англійської. Подкаст bbc.ua В ефірі BBC програма The Market. Ринок. Мене звуть Дмитро Костенко. And I'm Susan Fern. Сьогодні ми повертаємося на лондонський ринок, що на вулиці Брайан Стріт. Сильвія Джейкобс сам обслуговує за своїм фруктово-овочевим прилавком одну літню клієнтку. The customer, Edith, is buying a pomegranate. Вірно, клієнтка на ім'я Едіт купує гранат. Слухаючи, постарайтеся розчути відповіді на такі питання. What does Edith's husband think of pomegranates? Що чоловік Едіт думає про гранати? Ну а ще? What recommendation does Sylvia make? Яку пораду дає Сильвія? Послухаймо. Hello, Edith. Have you come back for another pomegranate? Yes, I have, dear. There we are. My husband told me to tell you that it was the most delicious fruit he's ever tasted. Well, <laughs> I thought he'd like it. Tell him to try it with a bit of ice cream. It's lovely like that. I'll do that, dear. Bye now. Bye. То якої ж думки про гранати чоловік Едіт? He thinks they're delicious. Так, він вважає, що вони дуже смачні. Едіт каже: My husband told me to tell you that it was the most delicious fruit he's ever tasted. Мій чоловік попросив мене сказати вам, що це найсмачніший фрукт, який він будь-коли куштував. Ну, а яку пораду дає Сильвія? Вона каже: Tell him to try it with a bit of ice cream. Скажіть йому скуштувати його з морозивом. У цій сцені ми почули два способи вживання наказового способу, або ж, як сказали б фахівці, імперативу. Саме імператив і є тема сьогоднішньої мовної хвилинки. Отже, один простий спосіб передати наказ то процитувати його дослівно. Ось так. Go away, he told me. Але й інший спосіб через вживання непрямої мови. Ось так. He told me to go away. У такому випадку після дієслова в головному реченні йде інфінітив. He told me to go away. She asked him to help. They ordered him to leave. Ну, а тепер завдання вам. Під час паузи скажіть англійською я сказав їм сісти. I told them to sit down. А тепер ми попросили її піти. We asked her to go. І нарешті вона наказала йому мовчати, ну а дослівно бути тихим. She ordered him to be quiet. А тепер ще раз пригадаємо приклад імперативу з нашої сцени. Едіт сказала, My husband told me to tell you it was the most delicious fruit he had ever tasted. Послухаймо усі ті прохання і накази в непрямій мові ще раз у розмові Едіт і Сильвії. Hello, Edith. Have you come back for another pomegranate? Yes, I have, dear. There we are. My husband told me to tell you that it was the most delicious fruit he's ever tasted. Well, I thought he'd like it. Tell him to try it with a bit of ice cream. It's lovely like that. I'll do that, dear. Bye now. Bye. Едіт іде собі, а в цей час до Сильві підходить її приятелька Джина. Слухаючи, постарайтеся відповісти на таке запитання. What's the bad news? Про яку неприємну новину ітиметься? Слухаймо уважно. Hey, Sylvia. Morning, Gina. Lovely day, eh? Lovely day. Oh, Sylvia, I don't think it is, I'm afraid. What do you mean? Morning, girls. hi, Gary. Morning, Gary. What do you mean, Gina? Well, you know the cinema at the bottom of Bryant Street? Of course I know it. I've had a few good times there, I can tell you. <laughs> well, you won't be having any more. Hey? Eh? A property developer's bought it. He's planning to knock it down. No. Yes. And he's going to put up a brand new supermarket. A huge one, you know, with a car park and everything. You must be joking. A supermarket? But but that'll kill Bryant Street. They can't do that. We've got to make a living. Yes, I know. То що ж то за неприємна новина? They're planning to build a supermarket at the bottom of Bryant Street. Он воно що. У кінці вулиці Брайан-стріт планують побудувати новий великий супермаркет, там, де стоїть старий кінотеатр. Як пояснює Джина, A property developer's bought it. He's planning to knock it down. Цю ділянку купив майновик, і він планує знести його. And he's going to put up a brand new supermarket. A huge one, you know, with a car park and everything. Так, він планує збудувати новий супермаркет, величезний, з автостоянкою. Що ж, це справді погана новина для торговців на ринку. Тепер ніж ми почуємо, що вони робитимуть із цього приводу, залишмо їх на мить, бо ж час рубрики у центрі уваги бізнес. Business Focus. Якщо ви окремий підприємець чи очолюєте невеликий приватний бізнес, і якщо вам потрібно звести новий будинок чи приміщення, роботу для вас може виконати будівельник або ж будівельна фірма. A builder a building firm. Але великими будівельними проектами, скажімо, плануванням і будівництвом нових офісів, великих магазинів чи житлових кварталів, як правило, опікуються так звані майновики, або ж, якщо дослівно, розробники майна. Property developers. Головна роль майновиків то брати на себе ризик. До речі, ризикований англійською буде speculative. It's speculative because a property developer invests money in the new buildings in the hope that they can be sold or rented at a profit. Отже, майновик може лише сподіватися, що матиме повернення своїх інвестицій. A return on investment. Або ж прибуток від інвестицій. Це була рубрика у центрі уваги бізнес. Business Focus. Але повернімося на наш ринок. Що ж робити торговцям тепер, коли їм стали відомі плани розвитку майна в їхній околиці? Послухаймо наступну частину сцени, а слухаючи, спробуємо знайти відповіді на такі запитання: What's Gina's job? Ким працює Джина і What's Gina's suggestion? Яка у Джини пропозиція? Отже, увага. A supermarket? But, but that'll kill Bryant Street. They can't do that. We've got to make a living. Yes, I know. Well, isn't there something we can do? Well, yes, there is. As I understand it, no firm decision's been taken yet. There's a council meeting about it next Tuesday. How do you know all this? I work on the local newspaper. Didn't you know? No, I had no idea. Do you really? Mm -hmm. I tell you what, will you have a word with the other stall holders? Get them all to come to a meeting at, um, oh, what shall we say? At the Rose and Crown at six o'clock? Great idea. Good. Now, we need a plan of action. То ким же працює Джина? She's a journalist. She works on the local paper. Вірно, вона журналістка у місцевій газеті. Саме завдяки роботі вона й почула про плани нової забудови. Ну, а яка ж її пропозиція? Вона каже Сильвії. Will you have a word with the other stallholders? Get them all to come to a meeting at the Rose and Crown at six o'clock. Поговоріть з іншими власниками ринкових прилавків. Скажіть їм прийти на зустріч у пабі The Rose and Crown о 6 годині. Послухаймо цю сцену ще раз. A supermarket? But but that'll kill Bryant Street. They can't do that. We've got to make a living. Yes, I know. Well, eh, isn't there something we can do? Well, yes, there is. As I understand it, no firm decision's been taken yet. There's a council meeting about it next Tuesday. How do you know all this? I work on the local newspaper. Didn't you know? No, I had no idea. Do you really? Mm-hmm. I tell you what, will you have a word with the other stall holders? Get them all to come to a meeting at, um, Ooh, what shall we say? At the Rose and Crown at six o'clock? Great idea. Good. Now we need a plan of action. Нам потрібен план дій. То що ж відбудеться на тій зустрічі торговців? Про це вже не сьогодні. Нагадаю, ви слухаєте програму The Market from the BBC. Ну що ж, досі ми чули записи, зроблені у студіях BBC. Ну а зараз маємо нагоду почути, як деякі з вивчених нами сьогодні мовних моментів уживаються в реальному житті. Пригадуйте, ми говорили про імператив у непрямій мові, про передання непрямою мовою прохань та наказів. Наприклад, He told me to go away. She asked him to help. They ordered him to leave. Послухайте розмову двох людей, які говорять про відвідини театру. Слухаючи, старайтеся вловити приклади вживання такого типу речень. So you're um, <laughs> you're meeting up with Matt this evening then? Yes, he asked me to go to the theatre with him, so um, he asked me to meet him outside the theatre at half past seven tonight. Great. Which And theatre's that? Up at um, the Phoenix, Sadler's Wells. Oh, lovely. So you're going to see dance? Yes, there's um, a new dance program, Bill T. Jones. Um, Lovely. very I exciting. bet you're looking forward to that. Yes, I am. Yeah. Отже, у цьому діалозі було два приклади речень із нашою конструкцією. He asked me to go to the theatre. He asked me to meet him outside. Ми залишаємо вас із піснею про розробку майна, а точніше про те, які відчуття може викликати рішення зруйнувати чийсь улюблений танцювальний зал. Пісня «Come Dancing» групи «The Kings». the wet kissing by the garden gate. Уроки англійської. Подкаст bbc.ua